จะมาอาบุตรนาดาสีเอ็นกับโรเบิร์ตมาสีเอ็นกับพิชโชมอริยาเป็นคนที่เราเดี๋ยวเราจะไปดูการเตรียมตัวของเราในการงานที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากทุกคนที่อัลลอฮฺทูบะฮานะฮุวาตาลา بقول الله عز وجل رب العالمين Jadi kenapa Sufi Allah sambil juga bagi para ini kenikmata rohman tauhid bijanya yang berhikayat dapat juga kami. Kero sambil juga kita gagal kemahian wajah kita lagi dalam keadaan kita Kadang-kadang berjatuh Senapannya beliau Nabi Abu Mu'ad Berjalan Abu Mu'ad Berjalan Abu Mu'ad Berjalan Abu Mu'ad Berjalan Abu Mu'ad Berjalan Orang kamu, kata ibu yang tak pernah berhormati dan tak pikul atas kursi Allah. Alhamdulillah hari dan menikah Bajan kuno letake dipun paringi kepiyatan dening Gusti Allah. Sehingga dari kon cakke dene rawu wonten ing pondhona api menika. Engkang berarti jalan-jalan memperingati malam bojudul Quran. Bukan Pak Tuyen. Salah kasih. Dewanya itu ada dari Quran berbicara adalah dari Quran. Maka pokok ini kunci Allah. Ini kalau punya kita kita kita encang kaca, encang menjadi besar. Jono ahli tauhid pun itu bukan satu papa. Jatuh papa jono wali, engkau wajib ikut sama kau ini menikah kuatan ketawat kuatan kita tawarat kuatan kita jatuh kuatan kita sijil kuatan kita alkul alkulkan Eka nyata-nyata kita kita pengawali Semua ini pun wasan emu namro Ini dipun sarang mati, kita cukup-cukup berani. Kita tetap dipun barengasen, dan nabi waktu berani mengalami salam. Ekan kemudian itu, malam sepuluhnya diwunan roh kita cukup-cukup berani, kita tetap dipun Bengkok kanduri mempertulkan, kanduri meluruskan sifat-sifat kebatilan, kedoliman, dan kebangkaran dirontak dan dikurangi total oleh kita Allah Subhanahu wa Ujian kita tahu, pada kota berhasil menerima ijabana ibuna alaika Penyusun peneruskan dan peneruskan lewat kitab Allah kita Taurat. Kita yang belum penerima kesehatan uji dari anak itu meneruskan lewat kitab Allah kita yang belum tidak mana tidak harus Ibu siapa itu? Wasan kita pilih Tiga mana yang pilih Insya Allah kita menikah Kedua lima sementara Kedua tahan dan cara yang dibunuh Berikut itu merupakan Dan kemudian saja saat itu Dapat kita merupakan Dewa kita Allah kita Ibu Ecam terakhir Ibu menikah kita Al-Quran Kita berpaksa Kita berpaksa Kita berpaksa dalam Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam esam kumulipun wonten ing tanggal 24 Ramadan wakila tanggal 17 Ramadan Jadi ulama menetapkan sendiri menurut-menurut Aku tapi menurut-menurut Al-Quran tanggal 17 Ramadan putus jaga saking dalam berkursi Allah Tenggene Al-Quran surat Al-Anfal Surat kulit nopo itu Kira mati apal kira gue katakan Tetapi kira gue kelingkuh nah betul Jangan tahu ini yang yakin dia Apa tadi Langkau Ngati-hati daripada ngawur kalau namanya barangnya tidak berkoordinasi, kalau itu lama mengatakan bulan Ramadan itu 17 Ramadan. Bulan itu itu 17 Ramadan berdasarkan kerumun dari Allah Subhanahu Wa Taala wasan Injilta wasan Injulat Al-Abad dan 41 dan terowongan dan terowongan pembahasan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. kursi Allah. Nah, menarik ke dalam ukur iman datang kursi Allah, ini iman datang diutak-diutak eh, kan dipun tolong datang datang, hanya dipun Allah, ini penikmah Nabi Muhammad, kita adun, ya Allah, berkali, nombor, ya, dino, kursi. Aduh, nombor, nombor, Yaumal taqal jam'ani yaiku dino ketemu ne pasukan loro. Ya Pak Tuhan ini ketemu ne pasukan loro. Pasukan Islam, kalayan pasukan, pasukan Tuhan. Tiga antrean gajah. Jadi pengumumnya aturan itu sebenarnya dikejar dari perang gajah. Tadari, tadari, tadari, tadari, Kita diberikan doa tahun dari tahun dunia hijriah. Nah, itu mulai dari ulama menetapkan bahwa libur bulan ditetapkan pada tanggal belas Ramadhan. Ayat-ayat yang diturunkan pertama kali oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berikut tanggalnya surat Al-Anam. Insyaallah. Rasul Allah Muhammad dan awal adalah berikan wanita keluarga. Kalau itu, ayat itu, tadinya surat amalah berkaitan bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Itulah bismillah berikan lagi kalakun. Kalakun ilmiyalah min alakun. Itulah wanita keluarga. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم gambar ayat ingkang diturunkan dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mergo nedahaken utawi mengajarkan eh napa punika proyek daya menawi dadi napa punika eh Sebeja engkang kae dipun resah nyebut asmanipun Gusti Allah utawi maca dhisik Akhirnya berjalan mojo bis, bila bebe numpak kendaraan mojo bis, bila kecilu kekuatan engkang cahaya, berikut dipersalahi kanji mojo bis, bila. Alami kolakok kolakori, kerana min alat bumi, merangkaki tentang sifat-sifat ekosi Allah, dari manusia yang kekerjaan cokok kekerjaan, nak cokok. Saya bekerjakan terang-terang. Dan nah, kalau nulis, Allah tidak ada nabi akan eh, menekan betul saking tanah, saking itu. Berikut, menjelang Jawa ini itu ayat pertama yang kaki pun turun Karena menyusun berkatan kantor tiga tahun, bosan sebelum mana, bosan sebelum soalnya hampir nanti di Purwoke pas pasti ada kejadian apa-apa. Kan belum tahu kalau ayat turun mana, pasti kalau turun ayat yang kedua. Namunnya dua, al Gerak al-mustaqil itu dari mana ya? Dari mana? Dari tentang Al-Quran itu juga makin kita boleh jujur Kemudian kakek lahir dulu itu makan Itu berarti ayat kacang-kacang ke tengah Ayat kacang-kacang sampai lima ayat puasa Terus menerus Hingga akhirnya Anggene Gusti Allah nurunake kitab Al-Qur'an ayat yang terakhir berkata, "Dulu di dua puluh dua tahun, dua bulan, dua puluh dua hari." Dan itulah terjadi dua puluh tahun. Al-Qur'an yang kata-kata itu dari sesuatu yang berapa? Itu ambilnya itu anak berjalan ngangkat tahun. Kita akan bertanya ke Allah Eka Penting Eka eh, Penting Moga Agar ah, anda itu Kami keseluruhan Tidak pakai kaya Kami panutan Tidak pakai kaya Di mana kita punya Jadi ngapai Perbuatan-perbuatan Eka Tidak punya Dereng Dan sebab itu Bukul Bukul Tidak Buka Enak Quran Al-Quran dibuka Diwajah Di angen-angen maknane isine al engang dilakoni engkang kathah-kathah nyukur isine Al-Qur'an punika perintah-perintah uji layangan termasuk oleh contohnya perintah sholat jadi sholat sholat ini kita tidak suci Allah dan jadi Al-Qur'an uji juga wakil berada-wakil yang akan lakoni sholat dengan lakon puasa Ramadan ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan ladzina amanu kutiba alaikum usyiyam kama kutiba ala ladzina ate wong kon kon lakoni poso. Jangan ngasih foto kali ya? eh, eh, buat saya jangan ya, ya, <laughs> dulu ya. Apa kantor? Itu itu yang kita cocok dulu ya. Eh, alhamdulillah monggo. Ambil foto di kantor amate, kantor tiga minggu di temane, kutong pada nabati, tinggal ke foto. Nah, jenengan kerja, ngakoni poso, ngedoro-doro sate nabi, Tuso-tuso yang jenengan cengkon penewas, Dimakulo, dene, goti, Mungkin juga jenengan Pak Wonten, Orang dia dari itu jauhi kanjeng nabi. Tanjung, Rahmatullahi wabarakatuh. غفر له ما تقدم من ذنبه Sokowo lakoni poso romantuk imanan kanti iman waktu siapa lahir lahir Sahabat ganjaran sakit kursi Allah Uya lahu ma taqaddama min dhanbi Wong tua tua tua yang pun berdewa Singapura kini kursi Allah Alhamdulillah Masuk Sopo yang jauh bu Bu Satu Satu Kami nabi itu Satu Yang nabi itu yang jauh Jadi kan juga Berjauh Kalau ibu bapak yang kamu hormati, boleh kau sengaja kembali dan Al-Quran. Kalau kami itu boleh baca ketika masalah, nampak tuh boleh Al-Quran eh, yang lain dulu untuk atur support. Eh, kan penting nampak kita berkata-kata kurunglah syamil kabul agar kita sendiri berteman dan kontrol di kolam alam akhirat apa kok kamu kembali masuk dariku takwa takwa itu kelengah perintah kursi Allah ini kelarangan Allah Itu mengitu habis benar, lakukan kalau orang kuli, besok bakal dalam dunia akhirat bakal jadi orang yang kuliah, pakai untuk. Suci orang-orang berdekat, kalau benar puasa cilaka. ربنا أعوذ برجله كفر عليه رمضان قبل أن يغفر ายเป็นมานาเนครูวงเรามีมาอังโกรเลครูวงอีรูเมียวมานาโอไรนะบอငါတို့ကအရင်ကပြန်နေတဲ့အမှုရှင်တော်ကိုရုပ်ကိုရုပ်ကိုရောက်တဲ့ဒီချေနီအပ်တော်လာကြလို့လားလက်ကမ်းချမ်းပဲဒီရုပ်ချေနီအပ်တော်လာကြတဲ့ဆက်ကံကလည်းကဲတဲ့ဘုရားရဲ့ကြောင့်ကတော့ပြန်ပတ်လေချမ်းပေါ်ရိုးကတော့တိကျတဲ့ဘောတော်လာတာပါ Yang mengalami butuhnya orang-orang yang itu tidak bisa pada kehalangan. Itu yang Tuhan beri, ini berarti yang Nabi semata kenyang kenyang buatan di rumah sosok. Jadi, mau kita uji que la bastante amaramante al cultore buena nuevo buena con la que le porque agua va a pasar aquí la mano en ti ahí era el plan con la tuya cuya cambio de la puta que nadie sabe y que tú te quieres que todo lo cambie no por ello que ya ha tenido otro amaramante ya que el lunes a lo que ตุกิจอลาหะตุลานียายานิโตละจารีก็ต่อปาอีกคนอวังเจตนาปอนิคอยวงปีวาโอตัวตัวตัวคนตัวไว้สิงคโปร์ก็ตีอัลลอฮ์มุลลาห์นามิฉันจะต้องเจอสาวเยอะๆไปจนที่เราอายุนั่นเป็นคนเราจะต้องคิดอยู่กับพวกเราทั้งยังยังไปจะจ่ายเงินดูการเป็นคนเราไปมาคุย Para namor, itu bapak yang kata pemakai kemati, monggo kita jalan-jalan, napoli kita sama kursi Allah, kami kuda kami, kita waktu, datang atas kursi Allah, segera alam kelanjutan, alam akhirat ini, alam kelanjutan, alam dan Alam ini. Udah tak boleh kita tak apa, kita ibarat yang orang yang mana Jakarta, tempat kuih, maka kalau dia dosa kok ugi sakit yang kok kesempatan ayo lakoni amal kisai kaku kamu deh ada kita waktu kemudiannya alam akhir sama-sama jadi oleh alam jauh mana rosal sebuah bilang jadi Bagaimana mau tidak mikir mati. mati. Mati seolah dewa amal bagus, olah dewa amal kesayangan, ibu kota kalau wong kendu wong menja. Mengerti, ada sekuruh, nyabrang laut seolah ada kapal itu mau dijalan menja. Mengerti sekuruh diri kalau ngono, dia nyata ada di Mula-mula anggur disebutkan di Nabi itu, kalau jadinya wakil lagi nanggurnya lautan, nyabrang laut, orang nanggur kapal, alias kendak. Berarti, kaya mula kita kami dia. Anggurnya kaya kamu kan alam akhirat. Ya Pak Bukit, uang dan pun tidak yang boleh mundur salah bahkan juga berani makan di sini tidak pernah punya surat bahkan yang melompat Walau jadi nama aling ke kawin cari dia, aku dengar dia apa pergi ke kau punya waktu itu saja. Ini dia cuma tangi buku solo, ngomong bro, kita kali gula kamu, kagum, akhirnya, maaf. Kalau ibu bapak dan yang berhormati, kentang-kentang yang berpulang dengan isim kendang lakoni, dan tak berdekat kursi Allah, kewajiban-kewajiban, yang diwajibkan malam umat Muhammad, malam kaya Nabi, untuk kita lakoni. Aku ingin yang boleh dunia, hati yang benar jalan, orang pun tak apa-apa, yang itu pun, pun tak ada kakek, kelewat, ojo kake kebanasan endo buka lamun buka yo ojo kake buka nyaman Padahal kurang dengan ini, anggun yang lakon kesehatan ini so anteng, karena kegene, maka itu sakit, maka itu cuma minat. Ya, kekhasil, maka itu, amal ingkang syaih, kaku syawunya kita, kesahwa dan Mula paku, Dulu mawon dekani lamun, Wontor kita nyami yang ngati-ngati, Kocok nasek terlalu guna. Kocok kira, Kana-kana, فيها فأجاء Ini juga yang terakhir ini. Dua tiga hari lagi kamu jamu langsung bercerita kalau pancawan ini lagi ya. Kalau yang itu lagi kasih itu lagi kalau mau apa apa kita berbuat itu saja. Hahaha. Kita jadi kan kita jadi kan jadi apa apa jamu ini kalau kita ini kan itu apa nanti. Bola bola bola kita jamu bola jamu lagi kesan lagi ni halal Betul, sudah sekali ini. Nah, ada dia buat semangat. Tapi yang akhir, akhir yang tidak siap. Tidak perlu dia kata nama aja. Wapala siapa yang berlaku bersama kamu? Eh, kata saya, Dan juga dia mengatakan Bentuk-bentuk hati-hati Bentuk-bentuk sebuah Tunggu malaikat yang jelas dan kuat Jadi saya mau tahu Saya kayaknya yang paling nak jatuh Kalau yang ayu Wah, hati-hati aku dikasih Dia mesti nanti nak Kalau malaikat itu berarti percaya Waktu yang aku juga Wah, itu jauh itu dan jujur Kalau malaikat itu Wajah luar biasa oleh jujur-jujur kedalaman dan moralitas itu nyata tidak ada kekurangan. La yaghfiruna gelem maksiat, ora gelem ngakoni dosa, ora gelem langgar perintah Gusti Allah. La ilaha illallah ma amaru apa sing dikentake karo Gusti Allah dipercayai. Wa yafaluna ma yu'malun. Malaikat terus takon nyapa apa sing dikentake karo Gusti bola pasti dari orang yang dari alam pokok kita hati-hati ya tapi ada yang ada di sini namun apa super itu dari awal nih ibu yang ada mati tapi yang ada mati itu mesti ngetok nasuara itu untuk waktu yang kedua kadang itu dengan kita sendiri kalau paman dengan sendiri mulai sakit Relawan nah, gitu berubah kalau mati-mati tiga perkara itu berubah. Makanya itu nggak berubah, mati orang lain itu. Kalau kenapa mati itu dari atau ibu atau ibu berubah. Semula ya, kira-kira lama waktu satu kerja kira-kira mungkin. Kalau bapak menyelesaikan balik kurang, sebenarnya mungkin ada mati dari sebagai kemampuan. Mula dengan hati-hati berubah, dengan itu berubah kan mati ini lah. Oh, Kami ke kebole wakil nasi mati. Pada kita saya ikut orang mana? Kalau kau ada dengan itu, wakil saya suatu berani mana pakai mati. Bila dulu Allah, Ula cakap saya ajak ni berasa mana dia? Ni berasa mana kerja Allah, kerja kamu. Kamu dah boleh akhirat, mati. Ngotan bertemu dan nyaranya pun. Nampak tu, 30 dalam malaikat, ini kita berasa. dan majelis mau di juga ini distribusi dengan tingkat wani terutama di beberapa laboratorium di beberapa tempat ini karena itu ya di beberapa laboratorium di tempat ini terutama karena dari upacara ini pemberangkat tahun sampai ke beberapa di beberapa itu yang mau yang mati itu mau sholat di beberapa kalau mau coba mau dengan juga sekolah ada semua ada majikan itu mulai orang tua lah, mau cengah lah malaikat kane bongkar nah ke kumpul itu yang makin uang wican kerjanya kita rumuskan wican uang kuali uang terus jadi nah kami apa yang aku ini kalau malaikat itu mau malaikat itu kami kalau akhirat kalau di sisi Allah berkira mereka yang bertugas kalau di sisi Allah kita kau kenapa kita kau malaikat malaikat tekor boleh Asyina tiga lor Atau dan eh, sholat yang tegur Ini malah Kola kenapa tetamu sama dalam muslim ini Berbagai kantor punya dunia yang kita tak boleh jauh Sholat mulam bisa ajak sholat dengan nama Ayo sholat Sholat itu benar itu Allah Yang disebut dan punya atur Mulai ayo sholat Hanya dengan kita tak boleh sholat Kita yang mati Malaikat itu boleh Apa itu? enggak ada ini kalau sholat itu orang yang mau dengar orang yang di sekolah no mereka diajari kalau amal itu dengan amal sholat mula sholat itu diajari karena beda akhirat diajari dan mereka berulang berpikir tidak itu Sikir, amal sikir, pada guru langsung, kalian berhasil Kadang apa kamu uang? Nama yang berbeda siwane, beda yang tane mahir. Apa cara beda yang tane kuno? Amal modalnya tak kok? Ini mereka. Oh, coba tekan itu anak kubu ini. Wong gede ini, nah ono lemah dan bener kono. Dulu, kuasa mulia, insya Allah, kuasa. kepada sekolah macam-macam ini manusia sekolah kira diajari sholat sekolah kira diajari berjuang kira sekolah kira sekolah diajari sholat sekolah kira sekolah kira diajari sholat ya mereka terus aku ini itu manusia ini ya lagi dengan kau ini berarti kalau kita malu itu digugat digugat oleh beberapa orang yang tidak เอ๊การตานิจังการทำเนี่ยการทำอะไรกันเนี่ยรู้ทำไมถึงเมาเดี๋ยวพ่อพ่อมาดูแลสิไอ้วันนั้นก็ชอบพ่อแต่จริงๆก็อีกบ้านนั้นนะเดี๋ยวเอาชอบพ่อเราจะทำอะไรเดี๋ยวว่าบอกครับนะเราคือเดี๋ยว ini pemahaman Rasulullah Mali yang mungkin ada Rasul, ada Rasul, Rasulullah Ada masyarakat yang menghormati Jadi itu dah berhenti Allah Terus yang malaikat dari semua orang Dia mungkin dari semua orang Ini maknanya Kulit menikmati kasih iman mati oleh nanti ini mampu mereka mampu ya dengan berlengkapi kami abang bogo kuno kesang dan pecah buku-buku dan tapi ini amin Allahumma amin terawih ibu bapak mereka berhormati ini sebenarnya berdua juga siapa kubur dan dengan berhormati dengan nyala kubur kekuatan apa sih orang yang amat. Iku jadi orang ahli itu di sini kalau bersih Allah, iku orang aceh dan lu. Namun itu, sendiri keadaan wajah mencorong pada dunia bintang. Bintang itu tuh bintang apa yang dulu? Mencorong. wong mati itu ditanya dari toko kan kan tidak kasih senang oke tidak kuat karena dia sendiri dari malaikat itu orang penerima cek percaya kalau ini kita kalau kita lain malaikat apa namanya dari kita eh ini kan malaikat aku penerima dan terus itu Jatuh yang lantas terus wudhu Bersiap-siap jatuh yang ngapain Sholat Nah sholat punya awal waktu Wudhu aku akan terus lantas terus wudhu Itu wajib Wajahnya mencorong kalau dingin hitam Kalau malih mencorong ini kapan nanti kalau dingin bulan rembulan kita tahu kan mereka ini sakane ya kula mau pesan ke dunia kok ora jamu cara kaya bunda kang jawe jawa aku satu dunia dan dua wudhu jadi siap-siap ono amale aku waktu dulu itu kira yang kenal oleh aku berpikir dengan jadwal asrapat wudhu wudhu itu berwudu pakai omangan. Itu berada dengan dikiri dan malaikat mempunyai kalau maka pakai jenisan yang corong oleh sini terbuka. Kota mana? Mungkin dikiri kalau malaikat mempunyai orang maka bersyukur wajah yang mencorong oleh sini matahari. Kalau sini matahari. Terus de apa itu kabel apa itu satu mungkin dari kita kalau malaikat yang dua untuk tadi yang persiapan ini berbisa untuk bisa kalau ada dua keluarga tapi apa baca sebagai lakukan ini di luar itu sebab tadi ada yang butuh berapa puluh jenis cara lalu waktu kita usahakan sholat di awal waktu lapor-lapor kita catat sholat berjamaah panjamaah ala sholat berjamaah dan yuhirahum satu dalam sebut kemuliaan တိရောကျေတောကောဝိရေဝိနနာတောလာကုသမာဟာမောဘောရကတံမာရသောဒုညောကောရကကံသာလနောအာတေနာဘောဝဟုမာဟာတိဣဒ္ဓဘာအေတံဘောဓမတိရောဘောကိတဝိဇာ akhirnya kira waktu, akhirnya waktu akhir, nak pasrah apa apa tu ya, apa itu, nanti siapa yang kau ni, siapa yang dulu, kamu tu, nanti terus nah, ya, ya, nanti, sholat, tu nanti terus terus terus sholat, aku lawan pandang, aku lawan cari dulu, cari cari cari ya, Jom kita, dan saya mau nanggur, Kalau ini mamel kesel malah mamel kesel belum tepat. Tapi kalau aku ingat kami ini ada aturan pun dari mamel kesel kesel ini lah. Kata-kata pun. Kau ingat apa yang kita cek kesel. Kepada Shalom ya Tuhan, Roma Umur dan Hati Jadi Hati Sokak. Oh, kalau tak apa ada doa kalau ada sujud Dua. Ya, tidak terdengar, tapi kalau laki, kalau doa itu tidak terdengar, kalau kita yang laki, kita sikit lalu, dengan jamaah itu yang berjalan api, dengan jamaah itu yang masjid, tapi rakyat, karena terdengar bosok lalu, apa cukup, tapi berjamaah bosok lalu, kalau laki kami mumpul, ada dengar, kalau mau pakai, kalau mau mumpul, sama yang ada, mumpul, mau lalu, monggo monggo kula menawi kita bisa nyemangatkan sahabat tokoh lawisa sahabat tokoh lawisa dan di pecah maaf kalau kalau sahabat di bawah kesulitan kota di pecah maaf itu ya maka tuh ya berada maaf oleh Walaupun kita nanti akan jawab dengan jauh yang kan. Walaupun yang akan kita nanti akan jawab Iku kok apa kok jalan iki kok kok jalan iki tak dhewe kok apa kok jalan iki atau apa kita bisa tahu dari ini kalau kita lakukan ini itu tidak yang berusaha yang tidak yang tak bisa itu kalau kita lakukan ini berusaha itu nah sekolah ada di kenapa berarti baik siksa ini berarti tidak oleh lakukan ini itu berusaha boleh tak sulit dari orang yang ada ibadah itu doa Ya ibadah itu buatan pada lapan itu buatan Bantulah jalan jamaah jamaah ini Wajalah jamaah jamaah ini Wajalah jamaah jamaah ini Wajalah jamaah jamaah ini Wajalah jamaah jamaah ini Wajalah jamaah jamaah ini Wajalah jamaah jamaah ini là akan a des cái cái cái cái là có có cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái Oh, no, it's all right. Oh, no. kemudian yang ukur hanya tadi malaikat ikhwan itu apa ini terakhir apa ini ada wajib lagi nama ini kita kali malaikat kita apa mana juga apa punya ini orang yang tidak bisa tahu lanjut karena wong sing tenan amal ape tenan jama salate sipari sama jam kerja kumpul sama tenan itu kayo kaki dan mulut nyari jadi orang ini juga jama sipari itu punya tenan amat di bawah taruh tanah tenan tajari wong sing terlambat dan orang ini mau buat buku tanah besok taruh tanah diwasa dan mau berkira apa orang sama dengan itu Kalau dari ada, jadi ada yang bisa kita berkuda, aku yang bertahan tenang. Mau itu kan dari ngapain, nama ada nggak boleh dari nama ada yang bisa lah, lakukan. tenang dia ada beratur. Berapa ya? Bagaimana gue, kira-kira mau kerja dengan orang berapa, hati-hati akeh wong sing ora tau ngomong ora ngerti kita dolena kok bae apa iku mau dirwa dene kok ora ngerti kok tapi wong ora ngerti kuwi sampe ora ngerti ta dene nek ngono tak coba apa Mulanya dengan kok itu, amal kenapa itu mau, kok itu kita coba itu sama, kalau kita pengajian, mulai ke pengajar kami bisa mengajar Pak Bu ya coba ini mati nggak boleh cuma cuma mengajar kalau sudah kira sehat cuma mengajar ngerokok eh nggak ada sehingga udah mau mencari mana ini ya coba coba kita mati dengan ditanya ada sampai tujuh tujuh yang punya Allah maka tujuh pun berdoa Kau mau bukannya lama, patah bulu. Aduh, kawannya patah bulu. Kemana boleh suruh, Wajah mulai dengan berjual di, Ada sedekah apa Yang dia baca deh, Dwi rawa, Dwi oma rawa, Nyesa tak bulu, Tak cari kenalan, Tak apa sedekah. Itu sendiri gak bisa dulu, Pak, Kau juga Kalau ibu bapak yang ada berbakti, kalau kita ini kabarnya masuk loh, kata-kata dunia, wong dulu oleh lawan di kepala tak terlalu di kepala sekarang sepuluh kurang satu yang berkaca mundur aku yang ada satu yang berkaca mundur dari ini kalau kalau suri kalau berkaca mundur karena apa? karena olah transport dan tadi itu orang tidak berperan dalam agama itu kurang berkaca sama kemudian berkata-kata wong terbaru karena pasti berani namun Amin. Kalau mau dikenali dan dan dan memang ya Bismillahirrahmanirrahim. Anda punya Allahumma inna ya muhammadina wa rahmat Allahumma lana ila akhirah Allahumma اللهم يا كثير الثواب ويا قوس بالاعمال الاحوال اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجاهلية والجسد في العلم وبركة في الرزق وبركة والسماء ورحمة عندك وعافية في الأمر اللهم هل علينا في كتابة المواصيل لك تسمعنا وما تجعلنا ربنا آمنا في dunia Qala alhamdulillah kana ta'ala kana alhamdulillah rabbil alamin Ibu bapak yang terhormati, buat kita yang keselamatan para wau dan sekalipun, kalian ada kok itu kategori Allah. Tahun dulu kok selalu wonten kepinapan itu kesalahan syukur Esu-esu ke dalam lupa sakti Bujurnya Pak Kuala Pak Kuala ini berlalu kapun dan semakan buka paket ke pagi Alhamdulillah Masyarakat secara kumpul Kalau aku ini belum kalau itu prosedur kemudian acara pengajian ataupun acara pun monggo tidak Thank you.